man hiervon ein schön Exempel sehen, an dem, was zu Jerusalem geschehen. Denn da die Jünger sich versammelt hatten in finstern Schatten, aus Furcht für denen jenen, so trat mein Heiland mitten ein zum Zeugnis, dass er seiner Kirche Schutz will sein. drum lass die feinde wüten lass die feinde wüten